ligada, né, Clep? Errada ela não tá. Então joga, vai. Quem mandou tu não valorizar? Você facilitou pra concorrência. Cê vai chorar até se afogar. Trocou o seu amor pela sofrência. Que vacilação! Perdeu seu mozão. Quem mandou deixar ela de lado? Agora seu lugar tá ocupado. Ela vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar. Errada ela não tá. Esqueceu que tu existe, só se lembra de sentar. Errada ela não tá. Vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar. Errada ela não tá. Errada ela não tá. Kevinho, JP, Aaron. facilitou pra concorrência. Cê vai chorar até se afogar. Trocou o seu amor pela sofrência. Que vacilação, perdeu seu mozão. Quem mandou deixar ela de lado? Agora seu lugar tá ocupado. Ela vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar. Errada ela não tá. Esqueceu que tu existe, só se lembra de sentar. Errada ela não tá. Vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar. Cada vez que ella salía se iba por ahí con amigas, te dolía. Lo que hiciste para ti, pero es que no son de nadie, te pasaste. Vino a mi casa a contarme que fuiste un error 4-0 que te pusiste duro y mírate. Ella baila y tú tan solo sola esa mujer. Ella va a salir y va a besar y tú no puedes hacer nada. Nada, nada, nada. Esqueceu que tu existe, só se lembra de sentar. Erra dela, não tá. Vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar. Erra. I know.